wajuwabo. Ndabara ndabaramukije mwewe mwese mubandanya gutega biri radiyo isanganiro kaze muri makuru muri w'ikirundi agarariwe mu buhinga bw'ivyuma na emetu semitebutsi n'akabagizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira ibitigiri by'abahutu n'abatutsi ntibyahindutse mu nama nshingamateka mu nteguro nshasha y'iteko rigenga amatora n'ibice mirongo itatu ku ijana by'abakenyezi ntibyakomakomwe mukaza kubikurikira muri ano makuru ubukene bw'igitoro bubandanya kwibonekeza mu rumonge butuma igikorwa cy'uburobyi kitagenda neza aho kuri uyu wa mbere hafi cya gatatu cy'amato yo kumweha wa rumonge ariyo yone yinjiye kuroba ibituma abakuru uwo mwuga n'abagura amafi batorohererwa iryo segeza rikaba ryatanguje kuri uyu wa mbere mu ntara cumi na zine aya n'ayandi ni mu idonido mu nkuru imwe imwe ukwayo sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo ndasubiye kubaramutsa no makuru tahere mu gisata cy'umutekano hari kiziga cy'umuntu azwi ku izina rya ndabihawe n'Imana Arsene cyatowe mu bucagu cagu kiri mu mufurege uri ruhande y'akabare kitwa Polsburg kari muri quartier quartier ni muri zone ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura amakuru atangwa n'ababa hafi hato ico kiziga avuga ko uwo muntu yiciwe azanwa gutabwa muri ico kibanza kandi ko abantu babiri bakora muri yako kabare n'umunyezamu akorera hafi y'icyo kibanza baza bafashwe ku mvo z'amatohoza mu gipolisi bakamesha ko bene kw'icyo muntu bamuhamagaye kuri telefoni igihe cy'isaha cumi bakamenyesha ko amatohoza akibandanya uwo yarayagandaguwe akaba yakorera ku kibuga cy'indege cya bujumbura umwe muri bo akaba umukenyezi mugabo si ibyo gusa ni nkuru ya leonse bitariho Iyo ngingo y'ijana n'umunani iri mu zahinyanyuwe gatoya itegekanya ko hamwe bivuye mu matora bidakwije bitigiri uko bitegekanijwe umugwiseni ari buheze ugacu bikosora mu kuzuriza imigambwe canke inani z'imigambwe zashikanye n'imiburiburi ibice bitanu ku ijana mu gihugu cose muri seni buzuriza bafatiye ku bwoko canke igitsina aho ibitigiri bitakwiye umugwiseni kandi uruzuriza ibitigiri by’abatwa bufatiye ku ntara zitandukanye ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'umunani yahinyanyuwe yose ivuga ko abakandida bigenga bitoza umuntu ku gatwe kiwe nta runani rw'abigenga rwemerewe uwigenga aba ari umuntu amaze n'imiburiburi umwaka muzima atamugambwa arimwo akiyemeza ko yigenga koko umuntu afatiye ku mpari za politike zikunze kwibonekeza akanashikiriza kandi imigambi yiwe bwite wahoze mu nzego nyobozi z'umugambwe kanaka yitoza nk'uwigenga iyo akwije imyaka ibiri yarirukanywe canke winye n'ubwiwe yaratanze imihoho muri uwo mugambwe nayo ku bibanza canke intebe z'abashingamateka aho turi ku ngingo y'ijana na mirongo itatu na gatandatu nayo yahinyanyuwe gatoya zigabanganwa bafatiye ku majwi yabonetse bafatiye kandi kuri za ntonde bamaze gukuraho intonde z'imigambwe canke inani z'imigambwe itakwije ibice bibiri ku ijana ku rwego rw'igihugu canke uwigenga mu gihe ataba yashikanye ibice mirongo ine ku ijana by’abatoye mu ntara yitojemo amajwi bayagabanganya ku ntonde z'imigambwe hamwe n'abigenga basigaye mu ihiganwa ikomine nayo irongowe na musitanteri ibikorwa vyiwe bigakurikiranwa n'inama ya komine aho tugeze ku ngingo y'ijana na mirongo umunani na kabiri nayo nyene yasubiwemwo igice inama ya komine igizwe n'igitigiri c'abajenama kingana n'ic'imitumba ya komine canke amakartier hakabamwe ariko vya bice bidahara mirongo itatu kw'ijana vy'abakenyezi umukandida yigenga aba umujenama wa komine iyo yakwije n'imiburiburi ibice cumi kw'ijana vy'abatoye Leonce bitari urakenuye hafi icya gatatu cy'amata yarobera ku mweha wa Rumonge niyo yinjiye kuroba mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere buca ari kuri uyu wa kabiri kubera ubukene bw'igitoro Gabriel Buto yarongoye ishyirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi avyemeza avuga ko abakuru uyu mwuga cyo kimwe n'abaguzi b'amafi batorohewe agasaba ko ikibazo cy'igitoro cyotererwa umuti urama mu Rumonge tubibaza Jean Pierre Misago Amakaroba aroba bita ibipe mu mvugo y'ikirozi aharugwa kuri mirongo itatu muyagera ku ijana nane yegeshereza ku mwiha w'uburobyi wa rumoge niyo yonyine yashoboye kwinjira mu kiyaga tanganyika kuroba mu ijoro ry'uyu wa mbere buca ari uwa kabiri byatumwe n'ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse ari nayo amamoteri agendesha ibipe akoresha buvugwa mu gisagara cya rumonge haraheze ukwezi ubu no kuri magendo iri tiro igugwa hagati ya bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu bikaba bigoye ku kukironka nk'uko gaburiyeri butoyi arongoye ishyirahamwe ry'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundu abishikiriza hampande y'imiryango y'uburobyi ubu iri mu ngorane zo n'abaguzi ntiborohewe ikiro cy'imikeke cyahora ku bihumbi munani ubu kigeze ku bihumbi cumi na kimwe nayo ikindagara cyahora ku bihumbi mirongo ibiri ubu gikakariza ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu mbere ngo bikazobananya kuduga mu gihe cyose igitoro kizoba gikenye nk'uko gabriel butoya bivuga agasaba ko leta yoraba umutubereye kuri icyo kibazo kugira ngo abakenera igitoro mu mirimo yabo nabo batunganiriza boroherwe jean Pierre Misago mu rumonge radiyo jean Pierre Misago nawe tugushimiye tukiri muri iyo ntara nyine imisoro itanu yo kumutumba mutumba busaga ni muri komine burambi iyo ntara ya rumonge bari mu minwe y'iperereza ryo mu rumonge kuva ku Imana yikekwa ko yoba yarafutse ibyandiko biri ku cyibutso cy'umugambwe CNDD-FDD kuri uyo mutumba mu iperereza mu rumonge baremeza iryo fatwa ku mvo z'amatohoza mu vy'indero abanyeshure batanguye kaminuza mu mwaka w'ishure wa 2010 mu shiro wa 2012 barasaba gutunganirizwa kibazo kijanye nuko bataronswa impapuro z'umutsindo zemewe na leta abanyeshure bari baronse n'imiburiburi amanota 30 kwijana mu kibazo ca leta gizeta bari bahawe uburenganzira bwo kwiga mu makaminuza yigenga ariko ngo no munsi bagiye gusaba izo mpapuro z'umutsindo zemerwa ico bita anterima anterinema mu gifaransa babwirwa ko ataburenganzira bifitiye kurikirana umwe mu baserukira abo banyeshure bo mu kaminuza atandatu twiyandikishije mu mwaka w'ishuri mu 2011 ushyo mu kabiri n'abandi bari basanzwe bariyandikishije imbere y'uwo mwaka twe mu kwiyandikisha kwacu muri iyo myaka na na cumi 2011 ushyo mu 2012 twebwe hari itegeko ryatugenga mu kwiyandikisha iryo tegeko ryari gukurikira ni itegeko ryo mu bushikiranganje bw'amashuri y'ubushakashatsi za kaminuza iryo tegeko rivuga yuko umunyeshuri yandikisha afite amanota ku kwijana akaba ari umurundi cyangwa murundikazi hambwa aca yiyandikisha mu buhinga bwa none bwa programme ya Bakarore twebwe ivyo twabikwirikije n'amavese yacu twiyandikije ko atandukanye aratwakira hama turakurikirana inyigisho byasaba yuko wiga amasaha imibiri n'amajana atanu ni ukuvuga eh, amakiredi ijana na mirongo umunani rero ibyo twashoboye kubikurikiza amaduhejeje rero ni uko bamwe bamwe muri twebwe nk'uwa yarihuse kugendera muri direction generale arose attestation de réussite tenere de diplôme basha mugira ariko rero mu nyuma ikibazo cavuye kivyuka ubu mwaka utanguye ugiye ntibasha kugira iyo conformité bagusaba diplôme d'etat kandi natwe itegeko ryatugenga diplome d'etat itari irimwo basaba kufisa amatama atatu kwijana nico kimwe n'abahora muri ancien systeme baciye bashikirwa niyo programme shasha nabo nyene muri iryo tegeko amaja atatu na cumi akarongo gakitse mirongo na kabiri mirongo mu ngingo yaryo ya gatanu nayo nyene riravuga yuko bobo uwari yarakoze gazeta kera nayo nyene iyo ngingo ashobora kwiga muri ubwo buryo bushasha mu gihe akurikiza ibisabwa n'amategeko ari muri iyo ngingo iyo tegeko rero nabo nyene dusanga ikibazo tuba tugomba gusaba nyakubahwa mushikiranganje ajejwe mashuri ubushakashatsi na za kaminuza aha mu Burundi adufasha ico kibazo kubera gushika ubu ariko hari imyaka ibiri twebwe twarahejeje tudafise uburenganzira bwo kuja gusaba akazi aha na hariya kubera ibyo badutuma direction generale dashobora kubiduha kubera dutuma diplome d'etat kandi natwe diplome d'etat mu kuyandikisha itegeko ryaradukingira muri twebwe ntidushobora kuja gukora akazi dushobora kubandanya amashuri kubera tutagira ivyangombwa mwese murafise amakaminuza barongoye bo bo babishuye bati nimurindire natwe tuti none kurindira imyaka ibiri turindira gushika ryari Kuri icyo kibazo umushikiranganje w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Gaspar Banyankibona amyesha ko mu minsi zabagiye kubatunganiriza bisunze amategeko yabishyikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro kubamenyesha makuru. kibazo uh, hirya no hino twaracize igihe twari mu mwiherero mu ntara ya Gitega mu kwezi kwa 11 uh, icegeranyo cyarasohotse uh, ubu twaragihaye abadukurira kugira ngo baduhe intumbero ariko no kumenyesha yuko mu minsi igiye kuza tuzoraba ukuntu tubatunganiza ariko twisunze amategeko eh, kubera yuko biragoye ntibashobora kuronka impamyabushobozi ishyirwaho n'itegeko ryagiyeho inyuma y'uko binjira ntibikunda ibyo ntibishoboka nta kuntu twobikorera ko twaba turiko turarenga amategeko twebwe nyene ariko eh, tuzoraba ukuntu tubatunganiriza icyo kibazo twarakiyaze eh, hasigaye gusa yuko turonka novuga nti tubivugana n'abajejwe kubishyira mu ngiro kuko abanyeshuri hariho amayuniversite eh, bagiyemo hariho n'ayandi bitaraba abo biraba rero nibo tuzohamagara kugira ngo tuvugane uko twoherekeza abo bana b'uburundi nabo bashobore kuronka impamyabushobozi ibaha agateka eh, mu gihugu cy'amavukiro tukiri muri icyo gisata nyine ababyeyi barereye kuri liseyi ribeyo ku muremera ingozi hamwe n'abigisha kuri iryo shure baridoga ko abana babo baburabuzwa bariko bariga n'abantu baguma binjira muri iryo shure mu gihe cy'ivyigwa abo bantu bagizwa hanini n'abaza kuburanira mu nzu y'ikigo cy'ugwaruka iri mu bigo by'iyo shure hamwe n'abandi bagasaba ko imirimo irangurirwaho aho yo kwimurirwa handi musitanteri wa komine ngoza akavuga ko ico kibazo yagifashe mu minwe nkuru ya Apollinaire Muzagara abo bigisha bavuga ko iyo nyubakwa y'ikigo cy'ugwaruka ikunda gufatwa cyane cyane n'abacamanza ba sentare nkuru y'igihugu ya ngozi bakahakirira ababuranyi iyo urubanza ruheze ababuranyi basohoka batera induru nyinshi batata gutyo ngo bigasamaza abanyeshuri bariko bariga turetse abo baburana mu iyo nyubakwa centre jeune mu gifaransa irahurumbirwa kandi n'ugwaruka rugira inkino zitandukanye nko kwiga gutamba iby'ikirundi gukina karate abavuza ingoma n'ibindi ngo ivyo bikagora barigisha na cyane cyane ku munsi wa gatandatu bariko bakora ngo bagaruze umwanya bataye séance de rattrapage mu gifaransa ivyo bibazo bikaba bidasaba kuvugwa mu manama y'ababyeyi bagasaba rero ko iyo mirimo yokwimurirwa ahandi kuko bishobora gutera n'umutekano muke aho kuri lycée Irbe tubandanya turabandanyana no makuru isekeza rigira kabiri ryo gukingira impene n'intama ingwara y'akaranda ryatanguye kuri uyu wa mbere mu ntara ya Bubanza ahitezwe impene n'intama zirenga ibihumbi ijana 130 umuyobozi ajejwe idukikije buri n'ubworozi muri yo ntara amagarira aborozi ko bokwitaba ko bokwitabira bose iryo sekeza rigiye kumara iminsi 24 ni nkuru ya Space Kabanyana abajejwe amagara yibitungo bariko barakingira izo mpene n'intama indwara y'akaranda hano mu ntara y'ububanza bakorera ku mitumba ibiri ibiri ku munsi bukeye bakungururiza ku yindi mitumba nk'uko twavyiboneye muri komine bubanza hitezwe impene n'intama zirenga gato ibihumbi mirongo itatu na bine muri komine musigati n'ibihumbi mirongo itatu na bine nyene mu rugazi ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ku ibihumbi cumi n'icyenda igihanga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri zose hamwe hazotega urushinge rukinga indwara y'akaranda impene n'intama zirenga ibihumbi ijana na mirongo itatu mu ntara y'ububanza yose nk'uko donasiyo nziza ajejwe ibijanye n'ubworozi mu ntara y'ububanza yabitumenyesheje iryo sekeza rikaba rigize kabiri inyuma y'iryabaye mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze rikaba rigiye kumara iminsi mirongo ibiri n'ine umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubanza co kimwe n'umuyobozi ajejwe ubworozi mu ntara bagasaba abatunze impene n'intama bose kwitaba iryo sekeza donasiyo nkuru nziza ajejwe ubworozi bakanagabisha abatazoryitaba avuga ko ibitungwa bitazoba byarakingiwe bishobora kuzokwicwa kugira kugira ngo ntibize byanduze ibindi Space Caritas kabanya ni bubanza hajye isanganiro Space Caritas kabanya tugushime tugiri mu cyo gisata ariko tuvuge ku byamagara y'abantu abakenyezi bagenda n'umugera wa sida barashobora kwibaruka abana bakomeye no kuvuga ko bobo bavuka batagwaye ni mu gihe baba bakurikiranywe neza kwa muganga bakurikiza impanuro bahawe no kunywa umuti uko bitekanijwe biremezwa n'abaganga babakurikirana ku munsi ku munsi Francine ndiho kubwa yoragendeye ikigo turiho cishira hamwe ya NSS kiri mu bigo vya mbere byashinzwe mu Burundi ngo bikurikirane abagendana umugera wa sida atubwira uko babiyaze birashika ko abana bavuka ku bagenda bagendana umugera wa sida bavuka bakomeye yamara rero bisabwa ko abavyeyi bategurwa neza bakegera abaganga twagendeye ikigo turiho ibujumbura gikukirishira hamwe ANSS rijeje gukurikirana bagenda n’umugera wa sida tuyaga n'umuforoma uwizeye imana Esperance Dona yatubwiye ko ahanini bahagarara kukwigisha kwigisha bahimiriza abakenyezi bagendana umugera wa sida babumvisha ingene bashobora kwibaruka abana bakomeye ikintu tuwa ko cyane ni uko umuntu atorindira gusama imbanyi kugira ngo aze kwipimisha umugera wa sida ikindi nacyo turagerageza tukamuherekeza muri urwo rugendo arimwo tukamwumvishana cyane cyane akamaro ko gufata uwo muti ko tuba dukeneye ko uwo mukenyezi aza kwibaruka umwana akomeye ivyo biremezwa nabo bakenyezi abo twashoboye kuyaga baratubwira ingene bakurikiranywe gushikaho bibaruka bahava banasanga abana babo barakomeye vy'ukuri maze kwibungenga n'ukuri imiti mfata nayifata neza amasaha bambwiriye nayo nyene nayifatirako n'ukuri maze kubyara umwana igipimo ca mbere basanga ni ciza igipimo ca kabiri basanga ni ciza ni gatatu basanga ni ciza ubu n'ukuri abana fise bameze neza cane basanze atabasoda ufise bakwiye baca bakubwira ati aho kumanza ukareka kuko hari igihe uca umwana yanduye je nafashe umuti nk'uko muganga yari yantegetse hanyuma turamubwira yuko ageze kwibaruka ajya kwibarukira kwa muganga kugira naho nyine yibaruke mu buhinga bigishijwe kugira bafashe baca bamuha umuti umwana wo kumukingira uwo muti arafise ikiringo ngo awufata n'uwo mumama amaze kwibaruka ateza kwiyubara agashishikara ya miti yo gupfupfahaza kugira twemeze ko atamugera yanduye ari mu mbanyi cyangwa ariko aravuka cyangwa ariko aronka tumupima akwije amezi cumi n'umunani Icyo kigo turiho kirishimira ingene ico gikorwa cyo gukurikirana abo babyeyi kigenda kuko nko mu myaka itanu iheze ngo nta mwana n'umwe yavutse yanduye buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu bucana ayandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri katuganirira ibijyanye n'ububabare ububabare ngo ni ibintu biza mu mubiri bigatuma umuntu yumva atamerewe neza Luc Saburorere yanonose ibijyanye no gusinziriza abagwayi bagira bakogwe asigura ububabare afatiye ku karorero k'umuntu yakomeretse umuntu agwaye yakomeretse bahejeje kubaga uwo muntu arababara twavuga yuko kubabara nivyo bintu biza mu mubiri w'umuntu bigatuma yumva amerewe nabi ko atategezwa kuba yumva bimwe mu bitera ububabare ngo harimo ingwara n'amasanganya nk'uko abandanya bishikiriza ububabare buza mu gihe hari ikintu kitagenda neza mu mubiri gitewe kumbure n'ingwara kumbure ya gisida canke bagukoze ububabare rero ngo bufata bose ntibucagura eka n'ibihema nk'ibikoko ngo biragira ububabare navyo Luc Saburorere avuga ko ububabare buvugwa ariko ngo hari n'ubutumva imiti bigoye ko buhera buravugwa imiti irahari gusa hari ububabare bushobora kumvira imiti wakoresheje hariyo isonde basanzwe bashyira muri jya nzira ijamo impwemu duhumeka iyo utabikoze ugasanga rero ako gasonde ntikarimwo arababaye bicisha bituma tuya tugoze twa amajwi twiyugara imwe muri zo zicingiye ubuhema birateba bigahagarara umutima ugahagara baravura hari igihe bikunda n'igihe bidakunda agapfa bimwe mu bituma ububabare bw'umuntu butavugwa neza warimo kwirengagiza ubwo bubabare ku murwayi ubwiwe hamwe n'abaganga batitayeho ububabare bw’umugwayi kubera ko hari umurwayi aba afise ububabare by'ukuri ntavuge ko arwaye bitabaye ibyo ni mu gihe usanga aba bagiye kuvura batabishiramo ishaka ugasanga ibindi byose barabiraba bwa bubabare ko babushize ku ruhande n'abamyegi ya gatatu ni mu gihe ufise imiti